baie welkom. Ons vertrou ons gaan sommer net 'n kosbare oggend saam hê. Kom ons seën sommer net hierdie dag. Vader, ons dankie. Dankie vir die voorreg om in sulke omstandighede bymekaar te wees. Dankie dat ons gemeente kan wees vir die voorreg van 'n onderlinge byeenkoms, die voorreg van deel wees van die liggaam, van u liggaam. Here, eh, dis ons gebed dat ons sal verstaan, dat ons begrip sal hê van watter enorme rol ons te speel het. Hoe belangrik dit is dat ons die liggaam sal wees waardeur hy kan funksioneer. Elkeen van ons individueel en ons allemaal gesamentlik. En ons eer hier vir die dag, ons sien hier die dag, ons sien ons samen sy vanmorgen. In die naam wat bij elke naam is, die naam van Jezus. Vader, dat die dezelfde tijd God is, die skipper. En ook ons vader is. En ook liefde is en ook sag is en ook langmoedigheid het met ons en ook anhou om te klop met ons te wil maaltijd hou, om aan te hou om ons te bevestig om ons te versterk, om ons te bemoedig ons eer hier vanmorgen ons eer hier vader in Jezus naam Amen Ek leen nou Janse bril, maar rechtig, niemand kan dier hierdie bril sien nie. Ja. Ek um, lees vanoggend vroeg hierdie skrif in Openbaring 12 van vers 9 af. Dit is 'n skrif eintlik wat ons so goed ken. En um, en ek weet nie, ek kyk in die laaste tyd net wat aan die gang is om ons en in in die land en oral en en ek besef eintlik hoe maklik val ons vir die verkeerde trap as ek dit so kan stel. As jy kyk in Openbaring 12 vers 9 sê, skryf Johannes, hy sê en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word die duiwel en die satan wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê: "Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onsse God geword en die mag van sy Christus. Want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aankla vir onsse God dag en nag. In aan vers 11 en hulle het hom, die aanklaer oorwin deur die bloed van die lam, deur die woord van die getuienis en hulle die lewe. tot die dood toe, hulle lewe nie liefgehad nie. In vers 12 sê Daarom verheug, wees verheug o hemele en die wat daarin woon. Maar weet die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met 'n groot woede, omdat hy weet dat sy tyd min is. En ek sê vanoggend vir Jan, ek besef net 'n ding dat ons die woord is so uitgesproke dat die duiwel is die aanklaer. Hy is die een wat ons verlei. Maar dan kom hy met hierdie belangrike skrif wat hy sê Hy het na julle neergedaal met 'n groot woede. Hoekom? Omdat hy weet sy tyd is min. En as ons in Kolossense en Efesiërs lees, dan sien ons dat Jesus het hom uitgeklee. Daar's van hom niks oor nie. Hy het hom oorrompel, hy het hom tentoongestel, hy het hom tot nul verklaar. Maar die aanslag van die vyand vandag teen ons is net teen ons denke. En In plaas van dat ons in gesag teenoor die vyand staan, wil mense oor mense heers. So wat doen ons? Ons veg die mens. Die vyand is nie die mens nie. Die een wat jou te na kom is nie jou vyand nie. Jou vyand is die vyand, is die duiwel wat reeds oorwin het. En sy toegang deur die leuen is om te sê, kom ons maak mense teen mense op. Ons laat mense mekaar veg. Dan is die fokus nie op die vyand nie, maar op die mens. En ek besef die grootste toegang van die vyand is in my persoonlike eie lewe, my denke. En as ons net op die punt kan kom en besef wat God se hart vir ons is en dat die vyand reeds oorwin is en dat God se hart vir ons net lewe in oorvloed is. Maar God is gentle. En dis vir my nodig om net terug te tree en te sê Here, laat ek terug staan van my omstandighede, dat ek dalk terug staan van die persoon wat my op hierdie stadium op my toon trap en net sien hoe U sien. En dan bewaar ons die vrede binne in ons harte. Ons geveg is nie met mekaar nie, mense. Ons geveg is teen die vyand. En die Here het ons gekies om in een span te wees. Moenie nou net laat ons te mekaar speel nie. As jy in die Springbok span is, dan speel jy saam in een span. Dat ons as kinders van die Here mekaar toemaak en aan dieselfde span wees en saam staan vir hierdie waarheid. Die vyand is oorwin. Hy is het neergedaal omdat sy weet sy tyd is min. 'n Karaktertrek van hom is woede. En daarom die duiwel is los is nog nooit tevore nie. Moenie dat ons nog tussen mekaar veg nie, maar dat ons werklik gaan staan. Ons huise, kom ons beskerm ons huise. Dat ons huise nie verdeel nie, maar dat daar krag uit gaan vloei. En dat ons weet. Lukas 12 sê, die Here hy sê, ek gee vir julle mag oor al die krag van die vyand en niks sal jou skade aan doen nie. Kom ons leef vanuit sy krag in oorwinning daagliks. En dit begin in ons denke. Ek seën julle daarmee. Môre, skus, ek wou nie eers vanoggend praat nie, maar Nathan die hende voel dit wat ek nou die dag graag gelees het in Efesiërs vanaf 14 tot 17 ons kleed of ons armer noem ek dit, waar ons 'n borswapen van geregtigheid het, skoene van evangelie en vryheid, 'n skild van geloof, 'n helm van verlossing en 'n swaard van die gees, die woord. En as die vyand daardeur kan kom, dan het ons Jesus in die middel van ons. So die vyand het eintlik niks teen ons nie. Ek sien my bril is so vuil as hy hom op het, kan ek glad nie sien nie. Dankie vir julle. Ons het verlede sondag een bykie alweer een koers aanpassing. Je weet, elke keer, as ek denk, nou het ons omtrent al gesien wat ons moes gesien het, dan kom die heren en hy verras ons weer met een nieuwe facet van die woord, wat vir my kostbaar is. En ek wil net, hey, ons moet allemaal op die selle bladse wees, want ek wil hier, ons moet na hierdie ding kyk. Ek kyk in die woordeboek, kyk ek die woord default op, Julle weet wat is default? Nee, julle weet nie, julle is van die ou geslag. Ek praat nie van die ouwe geslag nie, die jong geslag. Die ouwe praat van, van, wat praat van zink. As jy die woord default hoor, wat hoor jy? Waaraan denk jy? Ok, hy denk aan sy rekenaar, die begin van die rekenaar wat dis jou default, het jy al gesê, hierdie eh, rekenaarse default is, dat hy in die modus ingaan, nie reg? En nou kyk ek vanmorgen in my woordeboek, net om julle idee te gee, die woordeboeke wat ek gebruik, my woordeboek het glad, was voor rekenaars geskryf, en default beteken, ek het nie my skuld betaal nie, so ek is in die moeilikheid, dis wat default beteken, maar default vandag, in rekenaartaal, is totale ander woord, Alright, so ek praat oor daai een, oor die rekenaar, die moderne default, dis die ek sê, ons geslag verstaan het nie. Ons het een default, en kom ek vir jou wees hoe een default werk, een default is soos een foutlijn, as jy aan my iets voorhou, en ek is geprogrammeer negatief, dan gaan ek het negatief sien. Jy kan van iets, iets sê, en ek het een kans, ek kan sê die glas is al vol, of ek kan sê die glas is half leeg, die selle glas. Ons default is om die glas half neeg te sien. Hoekom? Omdat die vijand wat die hele wereld mislui, al vir 6000 jaar bezig is met die mens. In die laatste 2000 jaar nadat Jezus opgestaan het uit die doodheid, is hy actief bezig, hy weet dat sy tyd min is, en daarom het hy daarin geslaag om die mens te mislui en vir hom een default te gee. En daarom eh, wil ek julle aanmoedig, ek is ernstig hier oor, ek sien te min van julle met julle bybelsonda. Ek wil graag hee, julle met julle bybel saambring. Daar is een ding om net te sit en luister, daar is een ander ding om te vroetel in jou bybel, om notas daan te maak en, en om te laat lewe, want uiteindelik, gaan dit daar oor. Jy weet ek het hier op, die, op ons pamfletkie het ek vanmorgen een ding geskryf. Ek het geskryf hier op ons op pamfletkie vanmorgen. Ek het gesê, onthou lidmaatskap is functioneel. Die gemeente is daar om jou op te richt, te bevestig en te bewapen met woord en gees, om self te lewe en te oorwin. Self te lewe en te oorwin. Die gemeente kan nie jou keeses vir jou maak nie, kan ook jou lewe vir jou leef nie en jy kan ook nie fiks word vir hierdie lewe, as jy nie oefen nie. En as jy nie by die oefensessies opdaag nie, of as jy nie elke dag oefen nie, gaan jy achterblij. Dit is die gegewe. En die gymnasium waarvan ons praat, is die gymnasium van Godse woord. En daarom skryf Paulus die ding vir Timotheus, hy sê die lichamelike oefening is nuttig, maar dit is weinig nuttig. Hy sê, maar wat nuttig is, is om gevestig te wees in die woord. En die waarheid is eenvoudig. Ek en jy kan nie bekostig om, ek wil sê, op hoorsê te werk nie. Ons het meer as hoorsê nodig. Ons moet kan sê, ek sê, want ek het gesien. En daarom, ek wil vir jou vraag, gaan huis toe en gaan kyk weer na jou bybel, hoe lyk jou bybel? Is jou bybel gewerk? Of is hy ornamenteel? Die enigste bybels wat ornamenteel kan wees, is die wat hier is, as hy hier gewerk is. Maar jy sal hom nooit hier kry voor jy hom nie hier gewerk het nie. Dis kritisch. Ons praat hierdie week daar oor, jy weet, dis een ding om, kyk, ons het geleer, in ons default, in die misleiding van die vijand, het ons geleer, ons is sondags, en ons is op pad hel toe. En ons moet dringend een kaartje hemel toe te kry, en om een kaartje hemel toe te kry, moet ons die Heere aanneem soos het Jezus aangeneem om die kaartje hemel toe te kry. En nou soos die vol dit, ek het Jezus aangeneem, hoor die, ek gebruik hierdie verkeerde woord. Ek sê, ek het Jezus aangeneem, ek is een wedergebore christen. Maar nou is ek reg. My leven val uit mekaar uit. My hevelik val uit mekaar uit. My gezondheid val uit mekaar uit. Alles val uit mekaar uit. Waarom? Waarom? Dis nie waar oor dit gaan nie. Dit gaan nie oor een kaartje hemel toe nie. Dit gaan nie om Jesus aan te neem en nou sy handen in die broekzak, ek het dit ook nou, been there, done that, have the t-shirt nie. Dit is nie die so nie. Dit gaan oor baie meer as dit, gaan oor een verhouding. En in hierdie verhouding moet ons bevestig, bemachtig word met gesag. Elkeen op sy eie. Je weet, dit is vir my die grootste hartseer, ek sê dit nou eh, woensdag aand by die woordskult, En nou weet ek, ek praat altyd met present company oor die ons wat nie hier is nie. Vergewe my daarvoor, dit is nou maar die predikerse prerogatief. Maar ek wil jou iets sê, wat vir my interessant is, ek sien, ek sien in mensese levens hoe glip hulle. Ek sien hoe glip hulle al achteruit. Ek sien hoe koel hulle af, en die opgewoonheid wat daar oor die woord was, raak weg. En, en nou, nou, nou, nou, nou, nou, dan val hulle in een ding in sommer een nare ding in. En jy weet, in al die jare het die misleiding van die vijand ons default, het hy ons geleer om te sê, man, dis God, God het een hoer plan daarmee. Jy weet, uiteindelik het die ons eh, by die ultimate daarvan gekom en gesê, dis God wat my laat sondig het. Want God beskik alles. Alles is Godse wil, God het een hoer plan daarmee, dis nonsens mos man, dis mos absoluut loutere onsin om te sê, God laat my sondig. God is nie jou teer van sonde nie. Sonde is my keese. Jy sê, maar toe kon ons God blameer. Alles wat verkeerd gaan in my leven is Godse skuld. Nou het ons waarheid geleer, ons gesien, dis die die wat stilslag en verwoes. En Jesus sê, ek het gekom om jylle leven in oorvoet te gee. So ons kan nie meer God die beskuld gee nie. Job het al tot een keer gekom en gesê van hoor, sê het ek gehoor, maar nou het my oogie gesien. Daarmee roep ek die nonsens wat ek gepraat het. Maar mense, nou sien ek, terwyl ons nie meer God die skuld kan gee nie, gee ons nou die lichaam van Christus die skuld, ons gee die gemeente die skuld, maar wie we eindelijk gee nog steeds die skuld vir God. Ek sien een ou raak alhoe soos een stomp wat jy die vier uithaal, waar daar alleen smeel een kant, en omdat daar niks meer kolen rondom is nie, sien ek eh, rook en rook en rook hy meer, tot hy uiteindelik uitgeblis raak. En wie wat sê die ouwens? Gemeente. Julle moes my teruggesit het in die vier. Nou wil julle vraag, Is dit die gemeente se werk om jou terug te sit in die vuur? Of is dit jou keuse om op te dag om in die vuur ingesit te wees? Om deel te wees van die vuur. Dis sekerlik jou verantwoordelikheid. En daarom moet sê ons wat gemeente betref, want ons dit reg verstaan. Onthou weer eens met ons verkeerde default het ons al die jare in kerke gesit en gesê, maar dis die dominees se skuld want hy het my nie kom besoek nie. Die arme dominees. He? Maar dis nie waar oor dit gaan nie. Waar oor dit gaan, is dat ek, dat ek die kese uitoefen om hierdie wonderlijke, heerlijke verhouding, met hierdie wonderlijke skepper God, dat my so lief gehad het, my gesterf het toe ek nog sondags was, om met hom in een verhouding te staan. Maar die verhouding, mense, is elk een van ons eie kese, eie verantwoordelikheid, eie geleentheid. En daar sonder sal daar nooit groei wees nie. Daar sonder sal ons net nog een kerk wees, vlaggie daar by te hang, en sondagochtend by mekaar kom, as het ons pas, as ons nie verslaap nie, as ons nie te moeg is nie, so net one slip toe, en dan mis ons dit. Het gaan oor meer as dit. Alright, ek wou dit net van my hart afkry. Nou, ons het verlede week gesê, toe ons na die tydlijn gekyk het, en ons gesien, daar was een kruis, het ons gesien, dat Jesus sê vir Nicodemus, hier voor die kruis, in Johannes 3 vers 3, hy sê, Nicodemus, as iemand nie weergebore word, nie kan hy die koninkryk van God nie sien nie, en dis waar ons die woord wedergeboorte kry, wat totaal verkeerd gebruik word, want die woord wat hy daar gebruik, as jy dit nota wil maak, is die woord anathen, en anathen, is beteken van boe afgebore, anathen, is van boe af. Dit is een geboorte van boe af. Jezus sê, Nicodemus, as God nie sy woord vlees maak, sy gedagtes wat door ons onsin is nie, en dit formuleer as woord en na die aarde toe stuur nie, kan die heerskapie wat God bedoel het, ondou God het vir die mens gesê, onderwerp die aarde en heers daar oor, kan die heerskapie, die koninkryk, wat God gesien het, wat God sy droom is, nooit in vervulling gaan nie. Jy sal het nie eers kan sien nie. Ten sy daar iemand uit die hemel gebore word. Nicodemus, in sy default sê, maar ek kan ons nie weer gebore word nie. En, nee, maar die Heere praat nie daarvan nie. Hy sê, jy hoef nie weer terug te gaan die skoot van jou moeder om weer gebore te word nie. Hy sê, ek praat van myself. Ek praat van die een. Die een wat was, voordat Abraham was. Jezus wat God was, voordat Abraham was, wat weer in die skoot van sy moeder moes ingaan. So Nicodemus was nie so heeltemaal skeef nie, nie, so heeltemaal simpel nie. Want Jesus, wat was, voor die grondlegging van die wereld af, moes saad word, en een vrou bevrug, en gebore word. Hoor jy wat sê Nicodemus? Hy sê, ek weeg nou 80 kilogram, hoe kan ek teruggaan? Hoeveel het Jesus geweeg? as jy dan nou dit in gewig wil stel. Maar hy teruggaan, en dit is waarvan hy praat. So die wedergeboorte, wat ons as wedergeboorte ken, is die geboorte van boaf. En dan, dan kom Petrus, en dit was verlede week na gekyk, en Petrus sê in 1 Petrus 1 vers 3, hy sê, geseend is die God en Vader van ons Heere, Jesus Christus, wat ons die wedergeboorte geskenk het tot een levende hoop, dier die opstanding van Jesus Christus uit die doodheid. Hy sê, hy het ons die wedergeboorte, en nou gebruik hy een ander woord, hy gebruik die woord anagenau. En dit beteken, om weer geboore, hier kom, hier is weer geboore. Nou wat het ons gesê vir mekaar? Ons het gesê, Jezus sê, ek het gekom, ek is die een wat uit die jimmel geboore is. Hy sê, en nou het hy ons die geboorte, die wedergeboorte, geskenk. Nou wat is wedergeboorte in die geval? Wedergeboorte is dit wat Jesus in die kruis met ons gedoen het. Ondou jylle, Paulus het vir die Colossense geskryf, hy sê jylle wat dood was, die die misdaad en onbesneedheid van jylle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt. So ons het saam met hom opgestaan, door sy opstanding het hy ons saam met hom levend gemaakt. By ander woorde, die anagenau, die wedergeboorte, is iets wat elke mens op hierdie planeet ontvang het van Jesus Christus. Een ander manier om dit te beskryf is, onthou, ons was sondaars, die mens was sondaars, toe hulle by die kruis aangekom het, en na die kruis is hulle gerechtvaardig, want God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde met ons sonde gemaakt, so ons kon word die gerechtigheid van God in hom. So ons kan sê, die anagenau waarvan Petrus praat, in 1 Petrus 1 vers 3, die wedergeboorte, is niks anders as die rechtverdigmaking van die mens dier die offer van Jesus nie. Verstaan julle dit? Maar nou sê jy vir sê, maar waar kom ons begrip van wedergeboorte dan vandaan? Wat gebeur dan as ek Jesus aanneem? Nou hier kom dit. Nou kom, nou dit is terug in Johannes, nou sê Johannes, uh, skryf ons in 1 Johannes 3 daarby vers 5, Jesus sê, Nicodemus, voorwaar, voorwaar ek sê vir jou, wat uit vlees gebore is, is vlees. Maar wat uit gees gebore is, is gees. Hy sê, allemaal van ons is uit vlees gebore. Allemaal van ons is uit die vrou gebore, recht? So ons is allemaal vlees. Hy sê, maar as ek uit vlees gebore is, is ek net vlees. Vlees. Hy sê, daar is nog een geboorte nodig. Hy sê, wat uit gees geboore is, is gees. Hy sê, as jy nie uit water, dis die natuurlijke, die vleesgeboorte, uit die vrugwater, uit water en gees geboore word nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. So om in die koninkryk van God in te gaan, om in gesag in te gaan, luister, hier kom iets ding nou, ek praat nie van hemel toe gaan nie, dit het niks met hemel te doen nie. Dit gaan daar of ek in gesag aan optree, of ek in die gesag gaan staan waarvoor God my geroep het, van die begin af, toe hy gesê het, onderwerp die aarde neers daar oor. Hy sê, om in die koninkryk in te gaan, het ek nodig om uit geest gebore te word. Nou hier is nog een geboorte. Nou kom Petrus en Petrus skryf daar in 1 Petrus 1 by vers 23. Hy sê, want jylle is anagenau, jylle is weergebore, nie uit vergankelike saad nie, maar uit onverganklike saad. So, kan jy sien, die anagenau is die onverganklike saad is Jesus Christus. Ons is weergebore uit onverganklike saad. Goed, maar nou, nou het ons by die punt gekom waar ons verstaan ons wat hier sit. Ons is nie bezig met een kaartje hemel toe nie. God bedink nie die hel vir ons nie. Waarmee is ons bezig? ons wil in die koninkryk van God herstel wees. Ons wil herstel wees tot die oorspronkelike bedoeling wat God met die mens gehad, toe hy gesê het, onderwerp die aarde en eerste oor. Dis waar oor dit gaan. So het gaan vir God oor koninkryk. Right. So nou moet ons verstaan, as ek verstaan het gaan oor koninkryk, Jesus sê die koninkryk het nabij gekom. Wat het hy bedoel toe hy gesê het, die koninkryk van God het nabij gekom? Die mens wat een sonder was, as gevolg van die misdaad van een, het sonde in die wereld ingekom, die sonde die dood, dood, tot allemaal neergedrinkt. Adam, nee. As gevolg van Adam, was die mens vastgevang in die mag van duisternis. So wie het die koningskap gehad? Wie was die heerser? Daai vijand wat neergewerp is. Maar openbaring 12, wat Henda vir ons gelees het vanmorgen, vertel van ons van die duivel en sy engele wat oorlog gemaakt het en eh, neergewerp is op die aarde en hulle plek is in die hemel nie gevind nie. Ons sien die duivel is neergewerp. En nou wat het gebeur, hierdie duivel wat neergewerp was, het vir Adam mislui, en weer in gesag gekom. Maar toe kom Jezus, en Jezus sê profeties, hy sê, ek het die Satan soos die bliksem uit die hemel sien val. En Colossense 2 sê, toe hy ons opgewek het met, saam met hom, toe hy ons sondagskap van ons af weggeneem het, ons sondagskap weggeneem het, en ons bekleed met feestklere, ons bekleed met die mantel van gerechtigheid, en ons saam met hom opgestaan uit die dood, hy sê, in die proces, het hy die een wat mag oor ons gehad het, wat die mag van duisternis uitgeoefen het oor ons, het hy om ontklee en om in die openbaar tentoon gestel en een spektakel van hom gemaakt. Sê Colossense 2.14. Nou as hy om uitgekleed, wat het daar gebeur? Paulus beskryf het, hy sê, hy het ons oorgebring uit die mag van duisternis in die koninkryk van die Seen van Godse liefde. Hy het ons oorgebring uit die een. Nou, wie wat is hier die woord? Die woord is anagenao ons is weergebore, ons is nou gebore, wat ons geboorte nou aangaan, luister dit, ek praat nou van die vleesgeboorte, luister my, hoor my mooi, toe Sidney gebore is die dag, dit is nou baie lang terug, en hierdie klein babiekie was, nee, toe is hy gebore, waarin? In die koninkryk van die Seen van Godse liefde. Toe elkeen van ons gebore is, is ons gebore binnen in een nieuwe koninkryk. Die koninkryk van die Seen van Godse liefde. Reg. Maar toe kom die vijand. En die vijand het wat met die mens geloop het, die misdaad van een het sonde in die wereld ingekom. 4000 jaar loop die mens met die sonde bestel. Reg. En toe kom die verandering. Toe kom Jesus. Die een wat uit die hemel geboor is. En hy sê, dier die gehoorzaamheid van een, net soos dier die, misdaad van een allemaal tot sonder gestel is, het dier die gehoorzaamheid van een allemaal tot rechtvaardigmaking van die lewe gewees. So Jezus kom en hy herstel dit, en nou gee ons een nieuwe default. Nou skryf Petrus vir ons, en, en Paulus en al die ons, skryf vir ons oor die nieuwe skepping. Hulle sê, as God kyk na jou, sien hy een nieuwe skepping, hoekom? Hy sê, omdat een van allemaal gesterf het. God kyk nie meer na ons vleesmens nie, hy kyk na die geest, hy kyk na wat sy sien gedoen het. Hy sê, so God het een heeltemal een ander benadering nou, nou wil hy ons default verander. Maar ek wil vir jou wys hoe ons in die strik, hoe ek in die strik getrap het. In my ou default, om weer die glas half leeg te sien, is in plaas van half vol. Ondat jy ons het verlede week gekyk na 1 Petrus 2, wat hy gesê het, let dan af alle bedrog, en alle gefeinstheid, en alle kwaadpraterij. Let dan af al hierdie goeders. En denk my default, my default sê, sondaar. Is ek sonder? Nee, wat het Jesus gedoen? Hy het my rechtverig, hoe sien hy my? Hy sien my nie as een sonder nie. Hy het my geheilig en gereinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor God gestel. So dis hoe hy my sien. Nou kom Petrus en Petrus sê, le dan nou af alle. Nou, alle kwaadsprekerij, alle bedrog, alle geveinstheid. Ek herhaal nog net van laas week hoe sien jy die glas? Is die glas half vol of half leeg? Hoe is jou glas? Kijk hoe het ek omgelees. Ek het gesê, die glas is half leeg. So ek moet nou die boosheid, so ek sien myself dadelijk as boos. Al die bedrog, o, oh, ek is een bedreer. Al die gefeinsheid, so ek, ek is een nar. Ek hou iets aan julle voor wat ek nie is nie. Alle afgins, Ek kyk met 'n lang oog na elke ou wat beter vaar as ek. En alle kwaad praat want ek is mos 'n kinderbek. Hoor jy? Sien wat het die, my default gemaak? My default het sonder dat ek dit geformuleer het een vir een, ek doen dit nou maar net vir jou, het my default by dadelik in hierdie beskuldigde bank geplaas. Wie is die een wat my beskuldig? Sal God ons beskuldig? Daar is geen beskuldiging nie. Daar is geen veroordeling nie. Hoekom nie? omdat hy ons geheilig en gereinig en sonder vlek of rimpel sonder gebrek voor hom gestel het. Met ander woorde, wie is die bose? Wie is die een wat lieg? Wie is die vader van die leen? Come on, wie is die een wat afgunstig is op die kinders van God? Come on. So, wat hy sê is, los die duisternis. Hy is, ons is oorgebring uit die mag van duisternis, oorgebring in die koninkryk van sy liefde, maar my default sê, die boosheid is ek, die boosheid is nie ek nie, die boosheid is die duivel. Hoor wat sê hy verder, hy sê, en verlang sterk, soos pasgebore kinderkies, na wat? Na die onvervalste melk van die woord, wat sê die onvervalste melk van die woord? Die onvervalste melk sê, ek het jou geheilig, ek het jou gereinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor my gestel, jy is heilig die onvervalste melk sê, ek sien een nieuwe skepping as ek na jou kyk. Hy sê, verlang na die onvervalste melk en sien jou self vir wie jy is. Want as jy jou kan sien vir wie jy is, dan besef jy, jy kan uitstap, jy kan deelname kry, jy kan jou self inleef in hierdie nieuwe positie van jou, in die koninkryk van die Seen van Godse liefde. In plaas dat jy hierdie kan staan en veg en keer, en ek sê, ek moet nie beskinder nie, ek moet nie dit nie, ek moet nie dat nie. Hoor net, kan jy sien wat hier aan die gang is? Blaai gauw saam met my na Ephesians 5 toe. Ephesians 5. Dis die achtergrond. Nou kom ons kyk nou na Ephesians 5 vanmorgen. Dis wat oor jou bybel nodig is. Hy begin in Ephesians 5 met die ding. Hy het nou klomp goed gesê in 4, ons laak verwijs daarna, maar hoor wat sê in Ephesians 5. Hy sê, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders. Wacht bykie, hou net vast daar. As jy die eerste sin lees, waar leed die klem? Wat is die sleutelwoord daar? Wat sê jylle? Sê weet? Ek hou van wees, wees is goed. Raad nog, dat iemand wat iets anders sien. Ek kom, kom ek vir jou so sê, my default het gesê na volgers. Want my default sê ek moet iets doen. Luister mooi, wat doen my default? my default sê, ek het iets om af te le. <laughs> Hoor jy? So, default sê, ek moet iets doen. Default sê, ek is nie goed genoeg nie. Ondou jy, wat het Adam, wat was die wortel van alle sonde? God het gesê, wees, toe sê Adam, nee, jylle moet eet om te wees. Jylle moet doen, reg? So, sien jylle wat is ons default? My default is, ek moet om navolg, ok? Ek preek nou vir jylle vanmorgen, luister, jy moet navolger van die Heere wees. Alright, nou gaan ek hier uit, ek gaan nou die Heere navolg hoor jy, so ek sal nie doen. Dit het niks gehelp nie, ek is deel van die misleiding. Maar hoor het sê, hy sê wees, hy sê nie woord nie, hy sê wees. Nou, al manier hoe ek kan wees, as ek besef wie ek is, is ek een geliefde kind. Hoe sien God my? Hoe sien God jou? Luister mooi, As jy 'n klomp boosheid en bedrog en afguns en geveinsheid het om af te lê, dan jy 'n probleem, want dan frons God vir jou. Hoor jy? Maar as God jou geheilig en gereinig het en 'n nuwe skepping sien, hoor jy? Dan sien jy nie in die moeilikheid nie. Dan is jy geliefde kind. En 'n geliefde kind het vrymoedigheid. Dan beteken dit die liefde van God vir my is my dryfveer. Hy sê, en wandel in liefde, en wat in die liefde, in die liefde waarmee hy ons lief gehad, luister mooi, dis nie hoe lief jy om het nie, dit werk nie, dis hoe lief hy jou het, as ek en jy kan snap hoe lief hy ons gehad het, het ons gesterf het ons nog sondags was, en ons kan in hierdie liefde wandel, dan kan ons rechtig, het ons by die plek gekom te wees, besef jy hoe ontspannen is die leven dan, want dis wie ek is, ek is die kind, Harry vraag nie om verskoning dat hy die prins van Engeland is nie. Huh? Jy hom al ooit gesien die verskoning vraag daarvoor. Hy is dit. Ek en jy is meer as die prins van Engeland. Come on, hoor jylle. So ek kan dit net wees. Nou sê hy, wees dan navolgers. Hy sê, so wat hy eindelijk sê, hoor nou, ons kry ons die vol terecht. Hy sê, as ek gesnap het, dat ek geliefde kind is, dan sal ek een navolger van God wees. Noodwendig. Hoor mooi. Dan sal ek nie sê, ek moet nou bid en lees elke dag nie. Lees jou bybel bid elke dag. Ek moet nou lees nie. Ek wil nou lees. Hier iets gebeur, ek is Godse kind. En hier, hier, kyk ek in sy oor. Hier in die boek sit ek op sy skoot. Hier leek ek met my oor teen sy bors. En jy sien, as hierdie ding gebeur het met jou en jy ontdek wat het is, om te hoor hoe dat hy met jou praat, met jou persoonlik, vanmorgen, met jou praat, dan gaan die ding begin gebeur. Dan gaan jy vind, dat jy een navolger van God geword het. Dis nie iets wat ek moet gaan doen nie, dis iets wat ek is, hoor jy die default? So, alles wat ons nou lees, moet ons nou in hierdie, moet hierdie ding lees, hy sê, wandel in liefde, soos Christus ons om lief gehad het, vir ons self oorgegeet. Ek het nou gesê, Ephesians 5, 25, net, net een keer verder, paar verse verder sê, hy het vir ons self oorgegeet om ons te heilig en te reinig en sonder gebrek of sonder een vlek voor God te stel. Hy sê, as een offer aan God tot een lieflike geer. Nou kus, kyk na vers 3, hier kom het nou. Hy sê, hoor nou, lees bykie daar. Hy sê, maar hoererij en allerhande onreinheid of hepsig moet onder jylle selfs nie genoem word nie. Hy sê, leed dan af alle boosheid en bedrog. Hy sê, hierdie goed moet nie eers onder jylle genoem word nie. Hoekom nie? Dis nie wie jylle is nie. Come on. Beseef jy, dit help nie vir ons om te sê, ons moet nou hoerrij en onreinheid en hepsig afleen nie. Dit help my nie om het vir jylle te sê nie. Want weet jy wat? As jou default is, ek is hepsigtig. As jou default is, ek gaan dit nie maak nie. As jou default is, ek is 'n aangenome kind, ek moet my eie paadjie oopveg. In plaas daarvan dat jou default is ek is kind van God, ek is 'n geliefde kind. God het my lief. God so lief gehad dat hy sy seun vir my gegee het. Hy sê as God dan self sy eie seun nie gespaar het nie. Wat sal hy dan van ons terughou? Hy het hom vir ons almal oorgegee. Sal hy ons nie ook saam met hom alles uit genade skenk nie? Kan jy sien as ek snap, as my default verander, ek is geliefde kind, hy sê, dan, waarom is hoererij, en onreinheid, en hepsig, waarom is dit in ons lingo, hoekom is dit in ons taalgebruik, dan moet ons hier te wees sê, daarom sê Paulus, het moet nie onder julle genoemd te word nie, want weet jy wat, dis nie wie ons is nie, dis wie die vijand is, maar hy praat van die vijand, hy praat nie van ons nie, maar kan jy sien hoe dat Paulus probeer om ons diefel te verander en te sê, luister, hou op om jou in die plek van een hoer, in een onreine, in een hepsige of een gierigaard te plaas. Hou op om jou daar aan te sit. Sien jou self as een geliefde kind. Want wie as jy een geliefde kind is, dan wil jy rein lewe. Want kinders van God is rein. Dan wil jy, dit is net wie jy is jy hoef nie te jaag en te jaag en morg aan morg te trek en groter en groter en vinniger en ryker te word nie. Wie wat is nie belangrik nie. Kom, want God is daar vir jou. Verstaan jy, dan is die sukses wat jy in bezigheid het, die sukses wat jy in die wereld ken, is nie om iets te wees nie. Het is omdat jy iets is. Die sukses in jou volg. Jy sien, twee ouwens is in bezigheid. Al twee maak baie geld. Al twee is in die oor van die wereld suksesvol. Die ene is so leeg, soos wat jy maar kan kry. Die ander ene is vervuld, hoekom, wat is die verskil? Die een is dit. Die ander ene doen wat hy doen om te wees. Kan jylle verstaan? Jy sê om Jezus aan te neem om hemel toe te gaan, is ek nog net so minnewaardig slaltheid. Maar om te aanvaar, dat hy my die wedergeboorte geskenk het. Dat hy na my kyk, soos hy na die meer suksesvolle ou in die wereld kyk. Dat hy nie aannemer is van die persoon nie, dat hy al twee van ons ewe lief het. En dat hy met die selle gins na ons kyk. Sjoch, Verstaan jy, dit moet ons een effect in my leven hee. Dan gaan ons woordeskat verander. Dan gaan ons woordeskat nie meer hierdie goede insluit nie. Hy sê, dit moet nie onder julle genoem word, soos die heiligens betaal. Ook nie gemeenheid en dwaase lawe praaikies wat die passie, maar liever dank zeg. Right, kom ons gaan aan, ons, ons, kan om, ons vat om verder. Hy sê, want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gierigart, wat een afgoede dienaar is, een erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Nou luister mooi, wat is jou default? As jou default is, ek het hierdie klop goed om af te le, hoor jy, dis hoe ons dit gelees het in ons verkeerde default. As ek hierdie goed moet afle, dan beteken dit ek is dit. Want ek moet dit nog afle. As ek boosheid en bedrog en afguns en hoererij en hepsig moet afle, dan meen dit ek het dit. Is dit hoe God jou sien? Het Jezus nie voor die tyd daarvoor betaal nie? Sê hy nie, ek ken jou nie na die vlees nie. Met andere woorde, as ek dit aanvaar, as ek hierdie goeders op die manier sien, verstaan jy, dan as ek terug in my ou default van soveel dinge wat ek moet gaan doen, en tot tyd en weil, met andere woorde, ek moet eerst dit doen voordat ek recht met God sal wees. Maar wat is die waarheid? Ek is recht met God. En daarom as ek na hierdie goeders kijk, hy sê, hierdie goeders het nie een erfdeel in die koninkrijk nie. Ek wil vir jou vraag, wie het nie een erfdeel in die koninkrijk nie? Dit wat Jezus kom doen het, ons sê altyd, jylle glo dat God een is, sê Jacobus, die duivels glo ook in hulle sidder. Die duivels glo dat Jezus kom sterf het, teem jylle saam, hulle weet het, dat hy opgewek is. Die duivels glo in hom, maar is die koninkrijk van die seen van sy liefde vir die duivel beskore? hy is er nie. Kan jy sien wat sê hy? Hy sê, die duivel het geen erfdeel in die koninkrijk van Christus nie. So kan jy sien wat skryf hy as hy sê, gehoreder, onreine, gierig, hard, afgoede, dienaar is wie? Dis die duivel wat hom op jou kom plak. Dis die duivel wat hom self, die Engelse woord, is superimpose op jou en jy glo dit. En as jy dit kan glo, dan is jy weer terug in die doen dan moet jy daai goed aflee, om reg met God te wees. Dan stap jy hier vanmorgen uit en sê, nou moet ek dit en dit en dit en dit gaan doen. En dan het ek jou totaal gemis. Maar as jy vanmorgen uitstap en sê, jyre, eet my as jy kind aangeneem. Hy het ons bestem van voor die grondlegging van die wereld, om ons te heilig, so hy ons kan aanneem as kinders vir homself. Geliefde kinders, jy is nooit. Hoor jy, ons het dit laatst sondag gesê, ons staan aan die kant, wanneer het ons dit, ons staan aan die kant, maar ons kop is die kant. Hoor jy, ons staan in die gerechtigheid van God, maar ons kop is nog steeds die zon. En dit is waar oor ons die skrifte lees, as een verwijsing, asof Paulus, wat nou nou net gesê het vir die Korintheers, ek sien daarvan nou af niemand meer na die vlees nie, asof Paulus nou na ons vlees kyk en sien, ek sien een hoererij en ek sien onreinheid en ek sien gerigheid, wat nou van, ek sien niemand meer na die vlees nie. So kan julle sien, kan julle sien hoe die, die default werk. So ons het nodig om dit van vooraf te sien. Dit gaan oor koninkryk. En luister mooi, wie wat het ons gelees? Ons gesê, o, oh, sien jy, as ek hoereer, of ek is onrein, ek, dit is een bykie wei in daai, nee, hoereer kan ek nog bykie vastvat. Maar hoe vat jy dit vast? Die fariseers gesê, ons nie hoereer nie. En Jezus sê vir hulle, maar ek sê vir jou, elkeen wat na vrou gekyk en na begeer het, het reeds in sy hart met die egbreek gepleeg. Wat nou? Hy sê, het nie erfdeel in die koninkryk nie, so gaan ek nou help toe. Kan jy sien, nou moet ek seker maak van die kaartje weer. Maar dis nie van jou wat Paulus praat nie. Wie wat praat hy? Hy praat van die wat neergewerp is. Die mag van duisternis. Die overste van die mag van duisternis. Dis wat van hy praat. En nou gaan hy aan, hy sê by vers 6. Hy sê, laat niemand julle met ydel woorde, ah, hy sê, moet nie laat die duivel jou nou met ydel woorde kom verlei nie. Hy sê, want daardoor kom jy, o, oh, is ons in die hel terug. Daarmee kom die troon van God oor die kinders van ongehoorzaamheid. Nou die woord vertoorn het gaan opgekyk, ek sê, jyre, maar hoe verstaan ek dit? Jy het die toren op die sien uitgestort. Jy het hom gestraf met die straf wat ons moes kry. Ek het nog geen sonde gedoen toe hy gesterf het nie. So toe hy gesterf het en gestraf is vir my, is hy gestraf vir die sondes wat nog sou kom, in die toekomst, is het reg? Nou waar kom Godse toer nou vandaan, het hy dit nou kanseleer? Die Griekse woord is orgei. Julle, skies, is nou nie kanseltaal nie, maar julle weet wat is een orgie, nie. Right. Orgei, dit laat my aan de hand denk, orgei. Wie wat is die verduideliking vir orgei? violent passion. Nou verstaan julle nou, in die begrip van een orgie, skies ek, dat ek nou so lekker goed van praat hier vanmorgen, maar ek wil hier met verstaan. Violent passion, met ander woorde, een passie wat my in beweging bring, hy beskillig, ek sê dit in aanhalingstekens, beskillig Paulus hier vir God van violent passion. Maar luister hoe Paulus skillig in aanhalingstekens aan die selde ding. Hoor het sê vir die gelaasjes, hy sê my kinders, vir wie ek alweer in baringsnood is, totdat Christus in julle sal te verkry. Paulus het hierdie gemeente geplant, hierdie ouwens het sy kinders in die geloof geword, hierdie ouwens het, het Jezus aangeneem, hulle nieuwe skepping aanvaard, hulle pas aanvaard hulle meer hoef te doen nie, dat hulle net kan wees, en toe kom die andere ouwens, die, die duivelse lakije, en hy kom verlei hulle met ijdel woorde, en sê, julle moet doen, julle moet doen, julle moet al vle, julle moet al hierdie goeders doen, hoor jy, En nou kom hy sê, sê jylle, weet jylle betover, weet jylle beduivel, om die waarheid ongehoorsam te wees. Jylle het in die geest beginne, wil jylle in die vlees eindig. Hy sê, jylle die geest van God ontvang dier die werke van die wet, of dier die prediking van die geloof. Die werke van die wet, alles wat ek moet doen, prediking van geloof, is wat het hy vir jou gedoen, wie is jy? Hoor jy? En dan kom hy en hy raas met jylle, hy sê, ek is buiten raad met jylle. <laughs> En dan kom hy, hy eindig hy hier ding met hierdie violent passion van hom hy sê, ek is alweer in barensnood. Wie wat sê? Hy sê, ek het julle as kinders ontvang. Julle het hierdie woord, hierdie evangelie, goeie nie is julle gehoor. Julle het aanvaar, julle het my kinders in die geloof geword. En nou het julle toegelaat dat julle mislei word. En nou het julle wegbeweeg, soos die verloore seen van sy pa wegbeweeg het, van julle die leen gegloe. Sê, en nou, daarom is ek alweer soos een ma, wat al geboorte geef hy sê toe ook ah, gekom het met die evangelie, hy sê, wee my as ek die evangelie nie verkondig nie, kan jy hoor wat, wat sê Paulus, Paulus sê, ek is soos een swanger vrou, as ek nie kan geboorte skenk nie, sal ek sterf, hy sê, wee my, as ek nie kan geboorte gee, aan hierdie goeie nies, aan hierdie nieuwe lewe wat binnen my is nie, ek moet geboorte gee, toe gee geboorte, toe kom die vijand, en die vijand kom stil hulle weg, hy sê, nou is ek alweer in barensnood, kan jy sien, wat praat hy van die toren van God, oor die kinders van ongehoorzaamheid? Die kinders wat hulle laat mislui, beteken, God moet al, het alweer hierdie passie, hierdie begeerte, sal jy nie asseblief toch net luister nie, sal jy nie asseblief toelaat, dat my geest jylle oortuig nie, ek sta by die deur en ek klop, beteken nie dat ons nou hel toe gaan nie, beteken nie dat daar fout is nie, ek eh, eh, bedoel fout, dat, dat God sê, nou is jy verloor nie, God sê, ek het alweer hierdie passie in my, dat jy tot net, want ek wil jou na rus lei, en nou sê jy nie in rus nie. Hoor, God is liefde, nee. En liefde, agapai, beteken aga en pau, nee, om te lei soos die herders die skap en na rus lei. God sê, ek wil jou in rus en lei. En nou die vijand gekom en jou uit die rus uitgehaal. En gesê, jy moet alweer een klomp goeders doen. Jou weer in werke ingesit. Hoor jy wat, hoe klink toren nou? Want ek wil vir jou vraag, kan God nou weer toornig op my wees, nadat hy op sy seen toornig was in my plek? Kan hy weer straf vir dit wat hy reeds gestraf het? Dit is maar so moendlik. Kan jylle sien, hoe lees ons die skrif nou? Kan jylle sien hoe dit nou verander? Hy sê, wees nie jylle deelgenoot in die kost gaan aan vers 8. Ons het nog bykie tyd, ek kan nog bykie werk. Hy sê, want vroeger was jylle, vroeger was jylle duisternis, maar toe gee ek jylle vir die anna genaal. Hy sê, vroeger was julle duister, maar nou, hoor jy, wat sê hy? Lees wat hy sê. Hy sê, nou is julle lig. Is jy lig? Sien jy jouself as lig? As jy jouself as lig sien vanmorgen, dan sê jy die voltreg. Maar as jy sê, ek moet in die lig kom, ek moet lig wees, sê jy die volt verkeerd. Hoor jy? Hoor jy is dat sê Paulus? Paulus maak een verstelling, een verklaring. Hy sê, jy is die lig. Hy sê, Maar nou is jy lig in die Here, wandel dan daarvolgens. Hy sê, so as jy verstaan dat jy lig is, dan sal jy daarvolgens noodwendig wandel. Dan hoef jy niks verder te doen, jy kan net wees, dit dan sal jou wandel in lig wees. Hy sê want die vrug van die Gees, die vrug van hierdie wandel bestaan uit goedheid, geregtigheid, waarheid. Hy sê dit kan onder julle genoem word want dit is wie julle is. Julle is goedheid, geregtigheid, waarheid want julle is lig. Maar die default het gesê nee, jette ek is woordeerder, ek is een gierig hart, ek is hebzichtig, weet jy, en ek moet van die goed ontslaarak. Kan jy sien waarover is dit so belangrijk? Jy kan nie sondagochtend hier sit, en luister en gaan, en luister en gaan, en luister en gaan nie, maar daar is te veel aanslag dier die week. Jy het nodig om elke dag in die woord te wees. Jy het nodig om hierdie commitment te maak, om toe te laat dat Godse geest, hierdie default van jou, finaal verander laat jou self sien, as God jou sien, dan sal jou leven die vrucht daarvan wees. Hy sê, so toets ek, so bewys ek, die woord beproef, dokinion, dit beteken om, om te bewys, bewys eh, eh, wat die Heere wel behagelik is. Kom, ons gaan aan van vers 9 toe, ons is nou, ons gaat nou sommer een eh, bybelstudie doen, hy sê, vers 11, hy sê, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf het liever. Hy sê, moet nie gemeenskap hou met, wie is verantwoordelik vir die onvrugbare werke van die duisternis? Die duivel. Kom aan, mense. Kom aan. Sien julle dit? Hy sê, moet nie daarmee genees, hy bestraf het liever. Hy sê, wat in die heim dier hulle gedoen, wat is skandelik om selfs te noem. Ons wil dit nie eers in ons eh, gesprek meer heen nie. Hy sê, maar al die dinge wat dier die licht bestraf word, word openbaar, omdat alles wat openbaar is, is licht. So sê wat gebeur vanmorgen vanmorgen kom die licht van Godse evangelie, en hy skyn in Ephesus 5 in. En wie wat, toe ons die volt verkeerd was, het ons Ephesus 5 gelees en gesê, hy is daar nog soveel fout met my, ek moet daai goed, ek moet het recht maak. Ek het so baie goed om te doen, ach jyre, ek maak het nie. Maar as die licht skyn, dan sê hy, man is die duivel, hy sal het in elk geval nooit maak nie. So laat ons ons, ons nie oor hom bekommer nie. Maar Jesus het dit vir ons gemaakt. En dit laat ons verander. Hy sê, maar al die dinge wat die licht bestraf word, word openbaar, want alles wat geopenbaar word, is licht. Hy sê, daarom sê, hier kom het, ontwaak, jy wat slaap. Ek wou die lied gesing het vanmorgen, want jy om ontwaak, jy wat slaap, en stel op uit die dood, en Christus oor jou skyn. Goed, ontwaak, jy wat slaap, staan op uit die dood uit. Is ons dood? Of leef ons? Wat sê Paulus as hy sê ontwaak jy wat slaap, staan op uit die dood uit? Hy sê om te slaap is amper gelykstaande aan om dood te wees. Hoeveel van ons slaap nie in ons verhouding nie? Hy sê Christus, die salving van God. Ons het begin 2-3 sondag gelede met die salving. Hy sê die salving wil oor jou skyn. Hy sê die stroom van Godse lewe, die fontein van levende water wat opspring tot in die eeuwige lewe, wat uitstort, hy sê, daarna sal ek my geest uitstort op alle vlees. Hy sê die paarskuip moet oorloop, heel twee, hoor jy, hy sê, Christus, die salving van God wil oor jou skyn, hy wil die licht wees in jou, my licht is nie wat ek recht gekry het nie, my licht is die vloei van Godse salving, Godse salving kom nie door wat ek alles recht doen nie, <laughs> God se salwing kom wat ek reg glo. <laughs> Hoor julle? So dis nie my doen nie, dis my aanvaarding. Dis die oortuiging van God se gees van wat hy met my gemaak het. Dis wat die salwing bring. As jy dis wat ek wil leef. Christus, die salwing sal oor jou skyn. Ja, kos gaan nog aan, vers 15. Hier kom hy. Hy sê pas op wat jy nou gebeur. Nie as onwyse nie, maar nou kom hy sê Ons moet dis nou wijs wees, nie onwijs nie. Ons was onwijs toe ons die volt verkeerd was. En toe was ons mislei. En toe die vijand van ons gesê, jy het een klomp goeders wat jy moet afleen en los. God sê, kyk hier na jou optreden, hy sê, ek, ek sien niemand meer na die vlees nie. Soos God my nie na die vlees sien nie, ek sien nie daarmee ons maak die fouten nie, mense, verstaan ons mekaar nie. Ek sien nie daarmee ons maak die fouten nie. Maar hoe gaan ons die fouten oorwin? Door daarop te focus? Dus ek moet hierdie fout rechtel, dan moet ek hierdie fout rechtstel, tegen die wet dat ek hierdie fout rechtstel, is hierdie ene weda. Maar as my default verander, hoor jy, ons sing vanmorgen, ons het die lied verander, van, hy het altijd sê, verdwaaste mens aanvaard het nou, nou sing ons verloste mens aanvaard, ons weet ons nou, verlos, ons is ons verlos nie verdwaas nie, hy sê verloste mens aanvaard het nou, dat hy jou heel begeer, Bekeer jou. Oeg, sien ons die volk sê, "Oeg, nou moet ek op en rook en drink en begin kerk toe gaan." Dit was bekeer. Maar bekeer sê laat God toe om jou gedagte te verander dat jy dink soos hy dink. Bekeer is om te dink soos hy dink. Hy sê as jy dink soos hy dink, hy sê sal jou sy gees jou laat lewe. Lowe. Lief hê. Hy sê dis wat sy gees sal doen. Hy sê pas op dan nou. Hy sê, daarom wil ek nie hier met onverstandig wees nie, maar moet verstaan. God sê, kan jy verstaan wat ek wil hee? Nou lees ons die Bijbel, ons lees Paulus een goeie raad, dan dink ons God wil hee, ons moet dit aflee, dit aflee, dit aflee, dit aflee. God sê, ek wil hier met verstaan wat my wil is. Wat is Godse wil? Wat moet ons aflee? God sê, hy wil hier ons moet anneem. Ons moet anneem wie ons is. Ons moet ontdek wie ons is. Ons moet versadig word. Ons denken moet versadig word dier wie ons in Jesus Christus is. Dan kan ek wees. Dan is wees, die Engelse woord is sustainable, volhoubaar, nee. Dan is my wees volhoubaar. Besef jylle, hoeveel van jylle, hoeveel van ons ken die ding, dat ek al een voorneme gemaakt het. En hou dit tot woensdag of volgende week. En as ek terugwak was, hoor jy, dis om af te le. Maar die oomlik as ek kan snap wie ek is, dan verander my default. Dan is dit nie een voorneme nie, dan is dit een identiteit. Dan is ek een nieuwe skepping. Dan beleef ek nieuwe skepping. Kan jylle sien hoe kritisch belangrijk dit vir ons is, elkeen van ons, om dag na dag mekaar te bemoedig, mekaar te bou. Kom ons lees. Hy sê, moet nie verstandig wees nie. Hy sê, die daas boos, in die dag, kom die vijand met alles wat hy het, want hy weet sy tyd is min, en hy gaan probeer om jylle te mislui, hy sê, koop dis die tyd uit, so waarmee koop ons die tyd uit? Ek wil jou vraag, waarmee is jy bezig? Waarmee hou jy bezig? Met die dinge van die wereld? Grootsheid van die leven, begeerlikheid van die oor, begeerlikheid van die reikdom? Hoor jy, ek kan daarmee bezig wees, of, <laughs> ek kan bezig wees om te sê, jyre, ek het 'n ontdekking om te maak, hierdie ontdekking is groter as ek, David het uitgeroep, toe dit vir hom nog nie beskore was nie, lei my op een rots wat vir my te hoog is, Heere, nou is dit moendlik, nou het hy my op die rots gelei, hy is die rots, maar Heere, nou wil ek op hierdie rots van die staan, en dit vraag iets, hy sê, daarom koop die tyd uit, die daar is boos, kom ons gaan na vers 18 toe, hy sê, en moet nie dronk word, en nou vraag ek jou, onder watse invloed is jy? Paulus gebruik nou maar, hy gebruik maar alcohol hier as een beeld. Want nou alcohol is net een inscriptie daar, een beeld. Moe nie dronk word van wijn nie, daarin is ons wanigheid. Is jy onder die invloed van alcohol? Ek wil net vir julle sê, in ons geleder is alcohol nie ons moeilikheid nie. Dat is meer as alcohol. He? Onder wat er invloed is jy? Onder die invloed van die wereld? onder die invloed van die rijkdom, van die grootheid van die lewe, begeerlikheid van die oe, onder wie sy invloed is jy, onder wat sy invloed is jy, wat roep Paulus, hy sê, hy sê, daar is een manier om dit te doen, daar is een manier om jou die volk eenmaal permanent te verander, en dit is, kom onder die invloed van Godse geest. Hoe gaan ek onder die invloed van sy geest kom? Jesus sê in, in Johannes 6, 44, hy sê, my woorde is geest en lewe. As jylle in my woord blij, sê hulle waarlik my disciples. Dan sê hulle die waarheid ken, die waarheid sê hulle vry maak. En as Christus jou vry gemaakt, sê jy waarlik vry. Hy sê, dis my default. Onder wat er invloed is jy? Is jy onder invloed van sy woord? Maar hoor jy nou net, hoe dat die vijand sy woord gebruik het, so lang in my leven, om my te mislui. Maar kan jy sien hoe kritisch is dit? Dat ons met een nieuwe oog, met een nieuwe bril, een wat skoner is as myne, nou weer vat, Jy weet jy, ons het die Nieuwe Testament al so deurgewerk en nog deurgewerk. Ek wil jy met hom van voor af vat. Begin weer, begin by Romeine en werk weer deur die Nuwe Testament. En lees weer, maar lees met hierdie oog. Lees met die oog van 'n nuwe default. Dan gaan jy sien jy gaan totaal anders lyk. Like. Hy sê nie dronk van woord wy kom liewer onder God se gees. En nou sê hy, so wat doen ons dan as ons by mekaar is? Wys ons al die foute uit, maar alles wat ons nog moet doen? of spreek ons onder mekaar, psalms, lofsange, geestelike liedere, en sing in psalm ons uit, sing ons uit ons hart uit tot eer van die Heere. Wat is ons samensyn? Is ons samensyn om te focus op al ons foute? Of is ons samensyn om psalms, lofsange, geestelike liedere uit ons hart uit te sing vir die Heere? Om sy lof te besing, right, laaste vers daar, terwyl jy God en die Vader altyd vir alles dank. Hoekom sal ons hom dank? Omdat ons weet wie ons is. En aan mekaar onderdanig is in die vrees van die Here. Hoekom hoekom moet ons onderdanig wees aan mekaar? Hoekom kan ons onderdanig wees aan mekaar omdat ons in mekaar sien wat God in ons gedoen het. Ek kyk nie meer na jou prestasie nie, ek kyk nie hoe oud te sê of hoe jonk jy is nie, waarna kyk ek? Ek kyk nou na die prys wat Jesus vir jou betaal het, prys die Here. Amen. Ons default. Waar's jou default vanmôre? Onder wiese invloed is jy? Jou keuse. Dit kan die gemeente nie vir jou doen nie. Wat die gemeente kan doen, wat ek sien, God se gees is besig om ons as gemeente te onderrig, sy woord vir ons oop te maak, vir ons die regte bril te gee om te sien soos hy sien, om hierdie oorwinningslewe te leef. Maar wie wat? Die verantwoordelikheid is joune. Ek kan dit nie vir jou leef nie ek het nie die ure of die energie of die vermoë om elke dag jou rug te krap nie. Kan dit nie doen nie. Ek wil graag, maar ek kan nie. Maar wie wat, daar is sekere tye wat die gemeente by mekaar is. En as tye wat ons by mekaar kom, en as ek en jy by mekaar is, of jylle twee by mekaar is, dan is jylle gemeente wat twee of meer in sy naam vergader is ons in die midde. Wat is ons gesprek? Waar focus ons? Onder wie sy invloed is ons? Jy sien, as jy wil hoor onder wie sy invloed ek is, knoop met my gesprek aan. En nou hoor jy dadelik was my kop. Amen, prys die Here. Vader, ek dankie. Dankie vir so 'n kosbaarheid dat u geen lospunte gelos het toe u ons herstel het nie. Toe u ons vrygemaak het nie. Dat van u kant af alles gedoen is om ons in 'n totale oorwinningslewe te bring. Heere, dankie vir die voorrecht om dit te kan sien. En ons grijp daarna vanmorgen. Ek wil soos Paulus sê, jaag daarna of ek het kan grijp. Hierdie oorwinningslewe weet ek is myne, omdat hy my oorwinnaar gemaakt het, meer as oorwinnaar gemaakt het. En Heere, daarom is die gebed, dit wat Paulus ook gebid het vir die feestheers, Heere, dat hy vir ons verlichte oog gee, dat, dat ons verstand verlicht word om te sien, om te sien waar het op aankomt om te verstaan wat u wil is sodat ons onder die invloed van u wil kan wees om te kan wees ons eer u in Jesus naam amen